Peio Dibon, egunon? Adixatz, egunon? Beraz, zuzira, eh, Oksitanerako eganen garatzailea, Euskal Irigune Elkargoan, eta hemen zira, izan ere, azken aldiuntan, Radio Paiz eh, Angelun plantatu da, ordan lehenik, behar da, bitziz, nolaz Angelun plantatzen da Radio zure galdeari eh, ajapostu baten emaiteko, lehenik erran behar da Euskari elkargoa engaiatu zela uh, jaz, 2008 mm, emeretzian, eh, Gaskoinaren aldeko hizkuntza eta kultur politika publiko mm, batekin, eta ideia zen, hiru ahlotan engaiatzea, lehena da mm, Euskal elkargoak susenean kudeatzen dituen zerbitzuetan, erriarteko mm, mailan diren zerbitzuetan hizkuntzaren integratzea, eta irugarrena, aski importantea dena ere bai, eragile pribatuer, nagusiki elkarteer, olako laguntza baten emaitia ere. Eta beraz, bultzatu ginduen proiektu deialdi bat um, aurten, uh, bina eta ogoian, urte hastapenean, eragile pribatuer uh, dedikatua dekaptaumund deitzen da erjan mm, luke um, eskuaraz uh, dako edo herriaren dako uh, eh, izkuntza bere uh, eh, sokoinotik ateratzeko eta azken nian uh, erabaki zuten zazpi eragileren um, laguntzea horietan zen beraz jaiopaiz deitzen den irratia jaiopaiz da gaskoinaren parte handi batean osoki gaskoinez bere programat ekoizten dituen eh, irrati bakarra. Badute uh, proiektu ikaragarria uh, lehenik frekuentzia baten lortzeko. Frantziako CSA deitu mm, erakundeak uh, egiten dituelarik um, kandidaturak, beraz radiopaisek erregularki uh, esku hartzen du uh, frekuentzia baten lortzeko, baina bentukatz ez dute lortu. Elkargoak lagutzen du radiopais elkartea zendako, ekoizten baititu emankizunak eta elkarrizketak eta gaskoinezko programa batzuk ekoizten baititu aturri beheretik. Konkretuki badute estudio bat angelun kokatzen da eta hortik egiten dituzte hien programak. Joaiten dira hemengo aturri behereko diendeen ganat, erritaren ganat, elkarte, haute txi. Hemengo aktualitate. Bai, hemengo eh, aktualitatea. Eta aturri bere arreiten duzularik, alizira, bidasune, eh, bardoze? Ba, gutxi gora bera, Euskal eh, Kosta aturri ere mutik, Bayona, Bokale, Angelu, e, bidasune, e, bidasune alderaino, bi, e, bardoze, haurti, bastida, olako ere muan. Gaskoineraz edo oksitan da edo gauza bera da, edo zer da diferentzia? Bietan. Eta gaskoinez egiten bali badute, erran nahi du oksitanieraz dela egina. Argiago izaiteko, kondutan hartzen bali badugu uh, frantziako egoalde osoan den eh, hizkuntza historikoa, orokorki erraiten aldugu oksitaniera dela mintzatua. Provenzan, Dofinesko aldean, Langodok, hartzen bali maitugu oksitanierazko bertze dialektoak, azkenean gaskoinea dialekto bat bezala kontsitarretzen al baitugu, Egia da, uh, eh, lango dozien, edo provenzera, edo auberniako dialektoak. Oie guztiak, oksitan daga dira? Bai, gaskoina ere bai, baina gaskoinak atxikidu zinez um, izkuntzaren aletik berezitasun bat, eta egia da ere, izkuntzalari batzuk erten dutela, berezitasun hori ere balukela lotura bat eskuararekin lehengo garaietan ezpaitzen gaskoinik mintzatzen, aipatzen dutan gaskoina hortan, baina uh, Euskara itzin zegoen eh, proto-Euskara deitzen hmm. alena. Justuki, baliatuko dugu Oksitaniraren uh, eh, agazki bat egiteko, edo ga, zuk gaskoina nahiago duzu egan, gaskoinaren agazki bat egiteko, zertan da gaur egun? Adibidez, Ipar euskaregian Herrian, somat iztun badira? Beraz, Baitu datuak Pirineo Atlantikoetako departamentuak egin baitzuen zuen eta egiten bai ditu erregularki inkesta soziolinguistikoak gaskoinaren aletik eta egin zuen azkena 2000 eta emezortzian egin zuen biarnoko mm, gaur egungo lujalde guzia konutan hartuz eta aturri bere deitzen eh, dakugun lujalde hori kondutan hartuz ere bai eta beraz Artu zituen aturri bereko amabortzeri, eta zerrendatzen uh, eh, alditut, Angelu, Bardotze, Bayona, Biarritz, Bidasune, Bokale, Akamare, Gixune, Bastida, Lehuntze, Mugere, Samatze, Urketa, Aurti eta Milafranga. Haien arabera ere muortan, euneko bortzek emaiten dute uh, gaskoina, beraz egiazko um, mm, iztunak. Desagertzeko arriskoan da, euneko bostekin? Bai, biztan dena euneko bortzekin uh, desagertzeko ahiskoan eh, direla. Eh. Baina, uh, peio dibon euneko bost hemen Ipar Euskal baina gero beste eskoletan gehiago da? Depende, ere arabera e, egiazki bada badira ezberdinasun handiak. Gehio zonbait lurraldeetan, adibidez uh, biharnoko zonbait ere muetan, edo dordonian, edo olako ere, ere muetan, baina bertzetan aldiz uh, ono gutio. Beraz, mm. eh, aski egoera zaila da. Eh, aldiz, badugu datu bizik interesgarri bat gure lujaldearen dako, euneko uh, eh, irutan oita sortzik uh, deklaratzen baitzuten, uh, inkesta hortan, bazutela uh, izkuntza mm, gaskoinaren alde, aldeko egiazko mm, mantentzeko atxikimendua. atxikimendua eta gogoa. Zer behar luke gaur egun gaskoinak uh, salbatzeko? salbatzeko <laughs> behar lituzke behar bada Frantzia mailan diren tokiko hizkuntzak bezala egiazko kuadro voluntarista bat, alde batetik, baina uh, eh, mementukotz eta bertzetik behar lituzke mm, ekintzak biziki konkretu batzuk, eramaiten eh, ditugun ekintza batzuk, mm, gure eskutan eh, ditugun eskumen guzietan erri batek badu jahala gaskoinaren uh, eh, zabaltzeko edo uh, eh, gaskoinaren transmisioa edo edapenaren eh, garatzeko erri elkargo edo irigune batek baitu ahala ere ahalak bere, uh, lana egiteko departamentuak ere bai. Eta beraz, engaiatu zirelarik autetxiak uh, Euskar irigune elkargo mailan, bazuten borondatea erri blokeko uh, eskumen guzi hauetan gaskoinaren presentzia handitzeko. Peio dibon, koabitazioa e, Ipar Euskal Herrian Euskara eta Frantzesarekin. Elkargoan hainintzetan eh, Euskara ipatzen delarik eh, segidan Gaskoina ipatzen da. Uste duzu koabitazio hori ea posible ikusten duzun, eta uste duzu Gaskoinak baliatzen duela Euskarak egiten duen bidea? Posible ikusten dutanez koabitazioa biztan dena. nik ez dut bertze bide edo mediorik uh, ikusten. Ezin dugu antzi, lur aldeuntan, ipar Juntan, eh, familia ainitzetan badirera bai eskaldunak, bai gaskoinak. Anitzetan, eganen dugu aturri behereko parte, parte hortan, baina uh, ez da hortan mugatzen. Uh, ene adibide personal hartuko dut, ene familian uh, beti danik ez dakit, baina aspalditik bi hizkuntzak pratikatuak dira. Eta beraz, erran nahi du, badera ere, nortasun uh, eh, historio handia. Eta beraz, ezin ditugu uh, eh, konsideratu hizkuntzak bakarrik uh, gaur egungo politika publikoak kondutan uh, hartuz, behar dugu ere uh, asumitu gure nortasunari lotua dela. Eta badela, beraz, behar uh, handia, bizkuntzen berriz uh, berpisteko. Gero biztan dena, eskuara edo gaskoina, biak enkatsarrean dira bide batez, baina uh, eh, biak baituzte ahien berezitasunak. Eta Euskararen bidea baliatzen du gaskoinak? Bai batzutan bai, baitugu lan bat ere mana aspalditik erten nuen bezala, beraz badi baitugu adibide biziki konkretuak. Eta erregularki, uh, ekintza batzuk lantzen ditugularik edo dispositibo batzuk uh, erriarteko mailan, biztan initzetan lehenik uh, ikusten dugu zer egintzen eskorren aletik, Eh, gero baitugu ere uh, eh, istan dena hagemanak eta partaideak uh, Oksitanieraren aldetik, beraz um, bada erakunde bat Oksitanieraren uh, Oksitaniera hizkuntzaren erakunde publikoa. Erakunde publikoa, uh, departamentua ere engaiatua da aspalditik, eta beraz partekatzen alitugu ideiak alde hortarik ere bai. Biodibon, eh, oksitan ere edo eh, garatzailea Euskal Irigun elkagoan, mireske gurekin izanik oizuntan eta ondoko egunak arte. Merci za vous autres eh,